Solitude stands by the window. She turns her head as I walk in the room. I can see by her eyes she's been Esta é a voz de Suzanne Vega, uma cantora nova-iorquina cujas canções lembram muito as baladas dos anos 60, um tipo de música em que a letra é muito importante, porque sempre traz um recado, uma mensagem, uma emoção. Com vocês, Paula Dipp e Noeli Dolce. No ar, Suzane Vega. in the doorway. I'm struck once again by her black silhouette, by her long, cool stare and her silence. I suddenly remember each time we've met, and she turns to me with her hand extended, her palm is split with a flower, with a Estamos ouvindo Solitude Standing, a canção título do mais recente LP de Suzanne, que esteve aqui na Grã-Bretanha fazendo uma turnê muito bem sucedida. Na canção que ouvimos e que se chama em português A Solidão Me Espera na Soleira da Porta, ela diz: A solidão me espera na soleira da porta ao cair da tarde. Eu me assusto toda vez que vejo sua silhueta negra, seu olhar gelado, e ela me estende a mão e diz: Eu vim até aqui para acertar algumas contas com você. E a solidão me diz: Eu vim até aqui para iluminar seu coração. E a música continua falando da solidão das grandes cidades, do amor, da paz e da tranquilidade. Dentro da tradição musical norte-americana, Suzanne Vega é comparada a Joan Baez, Johnny Mitchell e Ricky Lee Jones, inicialmente cantores de música folk, uma música folclórica, meio popular, que de repente se veem reconhecidos por uma plateia cada vez maior de roqueiros. Mas Vega não vem de Nashville ou da Califórnia. Ela é uma nova-iorquina de Greenwich Village e foi lá, num daqueles cafés musicais tão característicos do bairro, que ela foi descoberta em 1983. Suzanne lançou seu primeiro LP com o título Suzanne Vega, em 1985. Fez um sucesso moderado nos Estados Unidos, mas agradou muito aos ingleses. Agora, com o lançamento de seu segundo LP, cuja canção título acabamos de ouvir, ela sobe sem parar nas paradas de sucesso britânicos. Suzane é pequenininha, mas e há até quem a chame de Davi, aquele menino que derrotou o gigante Golias. Magra, pálida, budista e vegetariana. Um tipo calmo e tranquilo, cujas poesias e canções falam das coisas mais simples da vida, do amor, da natureza e da saúde mental das pessoas. Uma das músicas que mais aparece nas rádios londrinas no momento é Luca, uma música que ela fez para um garoto de 7 anos que é seu vizinho em Nova York. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. try not to Nesta canção, Suzane fala de Luca, um garotinho que é espancado pelos seus pais com frequência e que mora no mesmo prédio que ela. Trata-se de uma canção que mostra a violência que existe hoje nas grandes cidades, escondida atrás de cortinas fechadas. Ela acredita em fazer uma música que seja ao mesmo tempo agressiva, forte e doce. Quem se acostumou com altos aparatos eletrônicos e som barulhento de guitarras para expressar as verdades do mundo pode se espantar com a delicadeza dessa cantora frágil e tímida, que algumas vezes se acompanha apenas de um violão, mas a cada dia conquista uma plateia mais fiel. Por incrível que pareça, há apenas dois anos, Suzane Vega era recepcionista e datilógrafa numa tipografia nova-iorquina. Embora seus pais sempre tenham encorajado seus estudos de arte e música, Suzane confessou que quando decidiu se tornar cantora profissional, o seu coração tremeu. Ela estava acostumada com a monotonia e a segurança de um trabalho burocrático. Hoje, certamente, depois do segundo LP e do sucesso garantido de sua turnê britânica, Suzane Vega detestaria voltar atrás. Ela diz: Apareci de repente. Todo mundo pensa que é fácil chegar até aqui, mas eu canto há 11 anos, desde os 16, e nunca imaginei que pudesse ficar rica e famosa. Hoje, Suzane Vega é rica e famosa e faz turnês por todo mundo. E é certamente alguém em que vale a pena a gente prestar atenção. Ela fez sucesso cantando de uma forma única e original. Assim como Quem Não Quer Nada, apenas como uma moça nova-iorquina de 27 anos que está esperando o metrô. I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee, and he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk.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 There's a woman on the outside looking inside. Does she see me? No, she does not really see me, cause she sees her own reflection, and I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. Oh, this rain, it will continue through the morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice and of the midnight picnic once upon a time before the rain began. And I finish up my coffee and it's time to catch the train.